บุ๊กทูแปดสิบหกอปิชชิชาเซอิชิชาเซคำถามอดีตการสอง Întrebări trecut 2 Întrebări trecut 2คุณผูกเน็กไทเส้นไหน Ce cravată ai purtat? Ce cravată ai purtat? คุณซื้อรถคันไหนแล้ว Ce mașină ai cumpărat? Ce mașină ai cumpărat? คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน La ce revistă te-ai abonat? La ce revistă te-ai abonat? คุณได้เห็นใคร Pe cine ați văzut? Pe cine ați văzut? คุณได้พบใคร Cu cine v-ați întâlnit? Cu cine v-ați întâlnit? คุณได้เจอใครที่รู้จัก Pe cine ați recunoscut? Pe cine ați recunoscut? คุณตื่นนอนกี่โมง Când v-ați trezit? Când v-ați trezit? คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ Când ați început? Când ați început? คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Când v-ați oprit? Când v-ați oprit? ทำไมคุณถึงตื่นนอน De ce v-ați trezit? De ce v-ați trezit? ทำไมคุณถึงเป็นครู De ce ați devenit profesor? De ce ați devenit profesor? ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ De ce ați luat un taxi? De ce ați luat un taxi? คุณมาจากไหน De unde ați venit? De unde ați venit? คุณไปไหนมา Unde ați mers? Unde ați mers? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Unde ați fost? Unde ați fost? คุณไปช่วยใครมา Cui i-ai ajutat? Cui i-ai ajutat? คุณเขียนถึงใคร Cui i-ai scris? Cui i-ai scris? คุณตอบใคร Cui i-ai răspuns? Cui i-ai răspuns?